بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد karibuni tena ndugu zangu na dada zangu tuendelee na risala hii ya min akhlaqil anbiya miongoni mwa tabia za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala katika mukaddima au katika jambo lingine ambalo Sheikh atukumbusha kuhusiana na mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika mukaddima wa tisa ya kuwa pamoja na ukubwa wa utukufu wa mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ukubwa wa daraja yao mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala illa annahum bashar isipokuwa ni muhimu kukumbuka ya kuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala akiwemo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wote ni wanadamu mitume hawa wote ni wana wa Adamu na asli yao ni udongo kama ilivyokuwa asli ya baba yetu Adam alayhi salam illa annahum bashar ni muhimu kukumbuka ya kuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ni wanadamu Kabla hata kuingia katika tabia zao Sheikh atukumbusha jambo hili muhimu. Yamradun mitume wakati mwingine wao huugua na wakawa ni wagonjwa wayahzanun wakati wakati mwingine wao huhuzunika wanapokumbwa na mambo ya kuhuzunisha maishani wao huhuzunika wayabkun wakati mwingine wanapopata huzuni wakabubujukwa na machozi machozi yao ikaonekana wakilia kama ilivyomfanyikia mtume sallallahu alaihi wasallam alipompoteza kijana wake au kijana wake Ibrahim alipofariki Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwagikwa na machozi akasema innal alqalba la yahzan wa innal ayna la tadma وإنا بفراق الفراقك بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام mtume alisema moyo una huzuni na macho yanamwaga machozi na sisi tuna huzuni kwa lile ambalo kwamba limetupata kuhusiana na kuaga kwa Ibrahim radhiallahu anhu eh, kwa hivyo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala hupatwa na hali hizi za kibinadamu kama vile kuwa mgo, kuwa wagonjwa, kuhuzunika, kulia wakati mwingine, watadhiqu suduruhum na moyo wao yani moyo kubanika na moyo kuhuzunika wayamutun vile vile mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wao hufariki wanafariki kama wanadamu wengine kama alivyoambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam innaka mayit wa innahum mayitun kama utakavyoona baadhi ya katika baadhi ya aya mtume aliambiwa wewe utafariki na wao pia watafariki na kweli hilo lilitokea mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki na wasahaba wake wote waliokuwa naye katika zama zake nao wakafariki na kuelekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah asema kuhusiana na mitume waliotumwa kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim hatukuwapeleka kuwa mitume kabla yako ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa wanaume ambao tuliwafunulia wahi ambao tuliwashushia wahi kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa ya kuwa kabla yako tulituma wanaume wanaume ambao ni wana wa Adamu ni wanadamu waliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine ah, kwa kuwa wao ni wanadamu wanapatikana na hali za kibinadamu kama vile kupata dhiki kusononeka kuhuzunika na kadhalika kwa sababu mara nyingi kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa sababu ya kuudhiwa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah asema kuhusiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilayka wa da'iqun bihi sadruk basi labda utaacha baadhi ya yale tulio tulioletwa au ulioletewa wahi baadhi ya yale ulioletewa katika wahi fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaik wadha'iqum bihi sadruka na kifua chako na kifua chako kitaona dhiki kwa hayo kwa sababu wao wanadai kuna mambo kadha wa kadha mtume sallallahu alaihi wasallam anajibunia anajifanyia yeye mwenyewe sasa haya yanatia dhiki katika moyo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo sifa wa, mitume wana sifa za kibinadamu wao hudhikika wakati mwingine bali Allah subhanahu wa ta'ala asema katika fil ala lisan Ibrahim wa idha maridtu fahuwa yashfin na napougua yeye ndiye hunipa shifa kwa hivyo wao mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wao huugua wanapatikana na hali hii ya kibinadamu Allah anasema kuhusiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun na kwa yakini sisi tunajua ya kwamba kifua chako kinadhikika kwa yale wasemayo kwa yale wanaoyasema kwa yale wasemayo yani wanaoyasema hao makafiri kuipinga dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hilo linamtia dhiki mtume sallallahu alaihi wasallam linamhuzunisha kwa hivyo hili jambo la hili hali ya kibinadamu linawakumba vile vile mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mitume wa Allah alayhi msalatu wasalam ni basharun ni wanadamu laysa fihim shay'un min sifati ar-rububiyyah wal-uluhiyyah. Wao hawana hawasifiki na sifa aina yoyote miongoni mwa sifa za kiungu au sifa za kimola hawana sifa hata moja ambazo ni sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wao hawakujaliwa kuishi milele katika ulimwengu Allah asema wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa imitta fahumul khalidun nasi hatukumfanya mwanadamu yoyote wa kabla yako aishi milele basi kama ukifa wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wao wataishi milele abadan hawezi wakaishi milele kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki mitume kabla yake walifariki alaihi msalatu wassalam nabi Isa alaihi salam naye atarudi na kumaliza umri wake na kufariki vile vile na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wao hawana chochote hawana lolote uwezo wao ni ile uwezo waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yao ni ilmu waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala mtume Muhammad aambiwa kusema maneno haya na Allah subhanahu wa ta'ala qul la amliku lakum قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك أمبيوا سما أوي متومه صلى الله عليه وسلم قل لا am qul aqulu lakum indi khazainullah sema mimi sikuambieni kuwa ninazo hazina za Allah subhanahu wa ta'ala ili niweze nikupeeni mnayoyataka siwezi kuwapa mnayoyataka kwa sababu eh, mimi similiki chochote sina hazina za Allah subhanahu wa ta'ala wala a'lamu al-ghaib wala sikuambieni kuwa najua mambo ya siri ya Allah subhanahu wa ta'ala ili niweze kuwapasha kuhusiana na mambo mbalimbali takayofika katika biashara zenu na mengineyo e, kama mlivyotaka mimi niwaambie siwezi nikawaambia biashara zenu mtapata faida ama mtapata siwezi nikawaambia katika vita mtashinda ama mtashinda kwa sababu siyajui haya yasiyoonekana haya ambayo ni katika siri ya Allah subhanahu wa ta'ala sina habari nayo wala aqulu lakum inni malak wala sikwambieni kuwa mimi ni malaika sikwambieni kuwa mimi ni malaika la mimi si malaika ili na msiniulize kwa nini nala kwa nini naoa kwa sababu mimi ni mwanadamu mimi si malaika hivi ndivyo mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala anakiri ya kuwa yeye hajui ghaib yeye hana hazina za Allah subhanahu wa ta'ala si malaika yeye yuwala yuwaoa kama mwanadamu mwingine lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewatukuza na kuwanyanyua hadhi na kuwashushia wahyi Allah akawajalia kuwa wao wanapokea ufunuo wanapokea ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo pamoja na ubinadamu wao mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewahusisha na sam, uh, specific qualities Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia wana mambo ya kipekee ambayo wanadamu wengine hawana wa hadhihi alkhasa'is na haya mambo ya kipekee aliyowapa Allah haiwatoi nje ya bracket ya ubinadamu wanabakia kuwa ni wanadamu na hizi khasisa haya mambo ya kipekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewahusisha nayo ni yapi basi hayo ndio tutakayozungumzia insha Allah Taala katika darasa itakayofuata na tuone pia baadhi ya mambo ambayo watu hudai mtume wa Allah ni mambo yao ya kipekee na hali ya kuwa hayana msingi basi usikose kuungana nasi wakati huo wajazakumullahu khaira